¿no? igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi na mirongo ibiri n'umwanya wo kubashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira bitumwe n'ibihuha bivugwa ku ngaruka z'incanco ibyo nabyo ngo bikaba bifise ingaruka mbi ku magara y'abana ibyo bikaba bimeze uko nyene no mu ntara ya Cankuzo mu makomine hana urubibe n'igihugu ca Tanzania abamwe mu babyeyi baca baja muri ico gihugu mu mwanya w'incanco muri leta iherutse gushingwa goderiye vemani rakida arongoye iryo shyirahamwe agasaba ko abakenyezi bashigwa kandi mu nzego z'ubuhinga mu bisata bitandukanye tumukurikire kuri mikoro ya mugenzi wacu moyize misago nibyo abakenyezi barimo ni batanu ku icumi batanu bagize leta y'u Burundi hanyuma tubiravye dusanga ari bya bice mirongo itatu ku ijana igirizwa shingiro riha umukenyezi rero turakengurutse cyane ko yubahirije ibyanditse mu ibwirizwa shingiro hanyuma cyane cyane icyatunezereye eh, ni ukuraba ubushyikiranganji babahaye ni ubushikiranganji butanu icyarengeje muri iyi leta murabizi yuko ari irya mbere umufasoni wo mu bwoko bw'abatwa ahawe iteka icyo rero cyaratunezereye cyane kubera ko twabonye ko leta y'ubu yitayeho abakenyezi imigwi yose b'ubwoko bwose rero turizeye neza yuko iyi leta yagiyeho abo bazofashanya mu bikorwa bagiye kuzoshirwaho turizera neza yuko eh, bazoguma bibuka yuko umukenyezi afise uruhara runiniya mu gutunganya igihugu bamuhe ibibanza bikwiye n'aha turizeye neza yuko abo bazozeza amabanga afasha abashikiranganji yuko naho batazoshika ku mirongo itatu na bitandatu kw'ijana gusa ahubwo no ku mirongo ine canke mirongo itanu kw'ijana bazobishikako hanyuma baze bibuke no muri bya bisata bindi by’ubuhinga baze bibuke naho nyene abakenyezi babashiremwo kuko barashoboye mu bijyanye n'amagara y'abantu abarwayi mirongo ibiri n'umwe nibo bushiranganji bw'amagara y'abantu buhejeje kumenyesha ko banduye ikiza cya korona muri bo abo harimo umwe yatowe muri cumi na babiri bakozwe ko ibipimo mu ntara ya kayanza mu itangazo ry'ubwo bushikiranganji kandi bamenyesha ko muri babagwayi mirongo itanu na bane bari mu bitaro batatu nibo ibipimo byerekana ko bakize ariko ngo n'abandi amagara yabo yifashe neza igikorwa cyo gupima abantu abantu cyamaze umwanya munini nabo barwaye mirongo ibiri n'umwe ngo kirabandanya mu gisata cy'amagara y'abantu nyine ibikoresho byo gupima ubushuhe muti wo gukaraba nibyo byaronkejwe kuri wa gatanu bamwe mu barongoye ibibanza bihuriramo n'abantu benshi mu gisagara cya gitega nk'amashengero isoko nkuru ya gitega no muri komisari ya gipolisi hamwe no mu gasho k'igipolisi nka gitega nyene muri santeri wa commune gitega Valentine Ahimana avuga ko ibyo bikoresho babironkejwe n'ishiramwe mpuzamakungu ry'abatwara ibisagara bikoresha ururimi rw'igifaransa mu ntumbero yo gukomeza umugambi w'igihugu wo gukinga umugera wa corona muri santeri akaba ariko atanezerejwe n'uko mu bibanza byinshi abantu badebukiwe no gukurikiza amabwirizwa yatanzwe n'ubushyiranganji bw'amagara y'abantu akaba yasabye bene ibyo bibanza bihuriramo abantu benshi gutekanya abantu babiri ukarabisha n'upima ubushuhe kandi uwo basanze afise ubushuhe bugera ku bice mirongo itatu n'indwi n'ibice icyenda buca bamushyira ahiwe hama akanyirukanwa kwa muganga nayo urugero rwa murantunga mu bijyanye n'ubutunzi bamwe mu badandaza bakorera ku kivugo cy'ubudandaji cya rumonge ariko bariko bugara umwe ubudandarizo bwabo kuko batari ko baronka abashorera kuriha amazu badandarizamwo rero bigaca bibagora inyuma yaho uruja n'uruza biciye kuri ico kivugo rusa n'urwahagaze mu ntumbero yo kwikingira ikiza coronavirus inkuru tubaza mugenzi wacu Moyize Misago ubuzima kabisa abantu turapfuye kabisa no kuvuga ko tumerewe nabi cyane bakorera urudandaza rwabo hampande y'ikivuko cy'ubudandaji cya rumonge n'umwiheburo bamwe bakaba barugaye amazu badandarizamwo abandi bagabanya igitigiri cyayo kuko ataruja n'uruza rugishemeye kuri ico kivuko gotuma bashobora kubandanya bayariha nari mfise aho nakorera habiri ho ndadadariza none gushika ubu nsigaranye hamwe ahandi narugaye kumvo yuko atakigenda atamigenderanire yaha ku kivuko y'abava hanze baza canke bagenda umwiheburo uri kandi no mu badandariza ku gituro c'imiduga ihuza ibisagara bya Rumonga na Bujumbura bahana ibidandazwa n'abakorera ku kivuko cy’ubudandaji burya ku kivuko bamaze kugara naje ntaho mbasigaye kuko bariya bepfo ku kivuko ibyo bakoresha baza kubitora ngaho iwacu mu gihe bataje kubitora natwe ntabwo tubishira bajya bugaye no munsi natwe tuzokuga rejo abo bose basaba ko leta ifata inkingo zigwanya ikiza cya coronavirus ariko n’urujya n'uruza rw'abantu rukabandanya icyo icokogwa nuko bozana ibipimo bagashyira ngaha ah, ku kivuko cacu ca rumonge kugira ngo abaza cyangwa abagenda bakadupima tukabandanya twikingira mu ubwo buryo uwo basanze agwaye bakamushyira mu kigo cyateganijwe bakamuvura kuva hafashwe inkingo yo guha guhagarika uruja n'uruza rw'abantu biciye ku kivuko cy'ubudandaji cya Rumonge mu ntumbero yo kwikingira irandagata ry'ikiza cya coronavirus yaraheze amezi arenga atatu amato aje kurangura ibinyobwa bya Brarudi mu Rumonge avuye mu gihugu kibanyi cya Kongo canke ayavuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania azanye ibidandazwa nk'umunyu isanganiro inama isumba ingimba ku isaha itandatu durenga ko iminota mirongo itatu n'ine mu bijyanye n'amagara y'abantu kandi ibice cumi na bitanu ku ijana by'ababyeyi ngo ntibacandagisha abana babo hubahirijwe ikirangamisi gitekekanywa n'abajejwe amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka giteranyi mu ntara ya muyinga uruja n'uruza rw'imiryango mu ntara canke mu bihugu bibanyi ibihuha ku ngaruka z'incanco ni bimwe mu bitera guhebura incanco muganga ajeje intara y'ubuvuzi ya muyinga akavuga ko bagiye kugwiza ubutumwa bwo kumvisha ingaruka mbi zo kudacandagisha neza abana kugira ngo abana bacandagwe ijana ku ijana ku neza yabo Dieudonne Nzeyimana ahavugwa abavyeyi bataratahura akarusho gucandagisha neza umwana ni mu karere k'ubuvuzi ka Giteranyi bisigurwa na muganga Eric Nkunzimana arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga barasimba incanco mu karere k'ukizwa giterango kari inyuma aho dusanga ibice bishika cumi na bine kw'ijana badaheza ngo bize izo ncanco urugero rwo gucandagisha abana ruri ku by’ijana mirongo icyenda n'umunani mu ntara ihangiro nuko ata mwana n'umwe yosigara kuko bitera ingaruka umwana atakwije incanco nuko burya rucanco aba yasimvye ashobora kurwara iyo tutaronse abantu benshi bacandagwa kugira tuzibire iyo ndwara ishobora kumenera mu gihugu ugasanga abavyeyi batinya gucandagisha abana babo kubera ibihuha canke ngo kubw'ububabare bw'inshinge zitatu canke zibiri zitegwa umunsi umwe umwana umukenyuro w'abavuzi nuko bagiye gukorana n'intwaro abo mu gisata c'indero n'amashengero ubutumwa buzira ibihuha bushikire abanyagihugu bose imuinga imwinga nenze imana Radio Isanganiro uwo muyobozi agasa barasaba abaremesha kiyago ko bandanya bahimiriza abavyeyi kugira ngo bitabire urucanco ku rugero rushimishije Raymond Mudende bimwe mu bituma amavuriro ahana urubi na Tanzania ari hasi mu ncanco na cyane cane izabana mu ntara ya Cankuzo nk'uko bivugwa na muganga mukuru arongo bivuzi mu ntara ya Cankuzo ngo nuko usanga mu gihe cy'incanco imiryango imwe imwe yagiye kurondera buzima mu gihugu cya Tanzania gutyo bakajyana n'abana babo hama ntibabandanye baronswa incanco ivyo kandi ngo biribonekeza no muri komine ya Mishiha isanzwe ibamwo abantu bakunze kuva mu zindi ntara aho usanga baza barasubira baburirira iyo bavuye kurimirayo gutyo ugasanga ntibubahirije ikirangaminsi cy'incanco muganga mukuru arongoye ubuvuzi mu ntara cankuzo zakariya kubw'imana avuga ko kugira ngo baduze ibiharuro by'abicandagisha ntibazorindira amezi atandatu canke umwaka kugira ngo barabe abataronkejwe incanco ahubwo ngo akabijya uyu mwaka nuko haciye ukwezi kumwe gusa abarongoye amavuriro bazoca baharura ibitigira by'abana batagiye ku ncanco gutyo bagaca batuma abaremesha kiyago kubarondera ni miliyoni ntumbero rero ahamagarira abajejwe intwaro cyo kimwe n'abaremesha kiyago nyene gufashanya mu guhumiriza kugira ngo ntihagire umwana n'umwe wo mu ntara cankuzo atazoronswa urucanco ivyo vyose rero bikaba byashyikirijwe mu nama yatumiwemo abegwa n'igikorwa cyo gucanca abana hari kuri uno wa kane mu ntara ya cankuzo mu cankuzo remo mudende radio isanganiro Laimo Mudendu urakenuye nayo abageze mu zabukuru barenga ibihumbi bitanu barabujwe ata amafaranga barinze gutanga n'igisata kibitaho mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu byashikijwe kuri uyu wa gatanu ahubwo bushikiranganje bwariko burabira hamwe byaranguwe mu mwaka wa 2019 bushira 2020 hakaba harabiwe hamwe kandi intumbero yatanzwe na leta hamwe n'ingene ibisata byose bikukirira ubwo bushikiranganje byakoze umushyikiranganji mushasha Imel de Sabushimike yamenyesheje ko ibyaranguwe biri ku rugero rugera 90 kujana Sabatonda yegamiye yashikirije ingene ibikorwa byakozwe akaba yamenyesheje ko hari amazu agera ku bihumbi bitandatu yubakiwe abahuye n'ihindagurika ry'ibihe nayo abangana amajana abiri na mirongo itatu bo mu karere ka wa rubondo ngo ntibashoboye kubakirwa amazu kuko ngo aho bazubaka hatashoboye kuboneka ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu buvuzi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu akaba yabushyikirije nyuma y'aho bamwe mu barangije ibyigwa kuri izo shuri batararonswa impapuro z'umutsindo muganga jean bosco gira akabizeza ko mu kwezi kwa mukakaro kuzorangira abakwije ibisabwa baronkeje impapuro zabo tumukurikire kuri mikoro mugenzi wacu Ezekiel ndi kumwe nayo byavuye ko ubushikiranganje bucejwe indero kuko nibwo bucejwe gukurikirana ingene umunyeshuri yagiye ariga e, kuva agitangura mu mashuri y'intango kugera heze baratumenyesheje rero yuko hariho amadosiye eh, muri abo banyeshuri ashobora kuba adakwije ibisabwa n'amategeko batumenyesha rero yuko bariko barabisuzuma kugira ashobore kugaragara abafise amadosi ameze neza n'ayoba atameze neza gutyo rero baheze abafise amadosi ameze neza baheze rero baronke impamyabushobozi zabo murumva ko byari eh, ngombwa ko natwe turindira kugira ntihave haronka diplome usanzwe yize bidakurikije amategeko uno munsi amasuzuma y'ibijyanye n'amadosiye yabo nkene abagiye biga gushikanganje buri kukivi namwe mufadikanije mwizeza ko abari mu mategeko bashobora kuronka izo diplome ryayo icyo kibazo natwe kiraturaje ishinga nicyo gituma natwe tugikurikirana yabo mu bushikiranganje bw'indero cyane cyane igisata kijejwe ubugenduzi baratumenyesheje yuko gikorwa barimo kizoherana n'indwitsa aho rero twobahumuriza abazaba bari mu kuri rero tukamenyesha yuko kuno kwezi turimo kutazohera eh, amadiplome yabo bayaronse mu bijyanye n'imibano ubukene bw'amazi buribonekeza mu makaritsiye atandukanye hagize zone ya gihosha mu gisagara cya bujumbura na cyane cyane aho bita muri karitsiye gisandema bamwe mu banyagihugu bahaba bavuga ko ibintu bitera byunyuka kuko nk'ubu hahize indwi irenga ata nima babonye mu mabombo ari mu ngo zabo bamaze indwi irenga atani majya amazi baronkejwe gutyo ngo barinda kurondeza ahari amabomba rusange naho nyene hataborohera gushika kuyaguze ku bajya kuyavoma bakoresheje amakinga avuga ko ibido biri hagati y'amafaranga amajana atatu hamwe n'amafaranga amajana atanu uyu ati dukoresha amabido ashika umunani ku munsi